Тінжере пір әзі бұлныран. Тен манайыз юратмастын бұлі, сынным байып, чында хитремар. ман пурныжым илеме, юрма савать хажу башкар. Ну, мене хвал әбі жирны юра. Юрадузыр юр да булмайш. Юрадужын щитміл юра юраду шабахта та дубынмайш. Тене наеп шулым жухатна, сынама жухатна вғытра. Ну апладық, сана юратна, санжында еп шунны жулымра. Эс мастын, унчухне жунман жан. Вежімрен мана же шундаран. Шавут шулым занжіне кушмашкан, юраду тарать манран. Эс мана ден юрат мастын буле, эбеға мытла тазавнаран. Шавжавах манпурныжым илеме, тінжіре пір әзі бұлныран.